บุ๊กทูสามสิบเจ็ดตริซัตเซเยมระหว่างเดินทางนาเซสตาเขาขับรถจักรยานยนต์ยาสดีนามอตอร์เกเขาขี่จักรยาน jazdí na bicykli เขาเดิน Ide pešo เขาไปโดยเรือใหญ่ Ide loďou เขาไปโดยเรือ Ide člnom เขาว่ายน้ำ Plava ที่นี่อันตรายไหมคะ Je to tu nebezpečné? การโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะ Je nebezpečné stopovať sám? มันอันตรายไหมคะ ถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน Je nebezpečné prechádzať sa v noci? เราหลงทาง Zabludili jsme. เรามาผิดทาง Jsme na nesprávnej cestě. เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม Musíme sa obrátiť. จอดรถได้ที่ไหนคะ Kde sa tu dá zaparkovať? ที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ Je tu nějaké parkovisko? ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะ Ako dlho sa tu dá parkovať? คุณเล่นสกีไหมคะ Lyžujete? คุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะ Idete lyžiarským vlekom hore? ที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะ Dajú sa tu požičať lyže?